birleşip tek saf olalım. Düşmanın kalbine korku salalım. Ey mümin birleşip tek saf olalım. Düşmanın kalbine korku salalım. Zaferler isteyip zaferler bulalım. Allah'a şükredip secde duralım. Allah eriyiz biz Allah eriyiz biz İman dolu göğsümüzle küfre silperiz Allah eriyiz biz Allah eriyiz biz İman dolu göğsümüzle küfre silperiz Yetimi öksüzü koru gözetle Mümin ana babaya hep bile deme Yetimi öksüzü koru gözetle Mümin ana babaya öt bile deme Cihad et şehit olun sebe sebe, Cennettir yerimiz Allah izniyle Allah eriyiz biz, Allah eriyiz biz İman dolu göğsümüzde küfre siperiz Allah eriyiz biz, Allah eriyiz biz İman dolu göğsümüzle küfre siperiz Kardeşim gel sen de Allah yoluna Allah'ı bırakıp tapma kullara Kardeşim gel sen de Allah yoluna Allah'ı bırakıp tapma kullara Vahyine geleni bir kere oku Şehadet örtüsünü sağlamca doku Allah eriyiz biz, Allah eriyiz biz. İman dolu göğsümüzle küfre deriz Allah eriyiz biz, Allah eriyiz biz. İman dolu göğsümüzle küfre deriz Namaz Rabbe giden yol sakın boş verme küfre kalkandır engel kötüye Namaz Rab'de giden yol sakın boş verme Oruç küfre kalkandır engel kötüye İçki kumar palotları şeytanın murdarı Uyma sakın şeytana olma kulları Allah eriyiz biz, Allah eriyiz biz İman dolu göğsümüzle küfre siperiz Allah eriyiz biz, Allah eriyiz biz. İman dolu göğsümüzle küfre siperiz.